بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Cuando el sol se oscurezca y su luz se extinga, واذا النجوم انكدرت cuando las estrellas se dispersen y caigan, abandonando sus órbitas. Cuando las montañas sean desplazadas de sus sitios y pulverizadas. Cuando las camellas preñadas sean abandonadas. Cuando las bestias sean congregadas. Cuando los mares ardan. Cuando las almas se emparejen. Cuando se les pregunte a las niñas recién nacidas, enterradas vivas, باي ذنب قتلت ¿por qué pecado fueron asesinadas? واذا الصحف نشرت Cuando los registros de las obras sean repartidos y abiertos, واذا السماء كشطت cuando el cielo sea arrancado de su lugar, واذا الجحيم سعرت cuando el infierno se avive, واذا الجنه ازلفت cuando el paraíso se acerque a quienes vayan a habitarlo. علمت نفس ما احضرت Entonces todos sabrán las buenas y malas acciones que cometieron. فلا اقسم بالخنس Juro por los astros que desaparecen durante el día, الجوار الكنس y recorren el cielo con rapidez por la noche y después se ocultan. والليل اذا عسعس Juro por la noche cuando llega con oscuridad والصبح اذا تنفس Y por cuando aclara el día. Que el Corán es la palabra de Allah revelada a través de un mensajero honorable, el ángel Gabriel ذي قوه عند ذي العرش مكين el cual ha sido dotado de poder y dispone de una posición elevada ante el Señor del trono, مطاع ثم امين y es obedecido y respetado en los cielos por otros ángeles y digno de confianza. وما صاحبكم بمجنون Y vuestro compañero Muhammad no está loco. ولقد رآه بالأفق المبين y realmente vio al ángel Gabriel en su forma original en el claro horizonte وما هو على الغيب بضنين y no ha ocultado nada de la revelación وما هو بقول شيطان رجيم y esta exhortación no es la palabra del demonio el expulsado فأين تذهبون ¿A dónde van, pues? ¿Qué camino seguirán si se alejan del Corán? إن هو إلا ذكر للعالمين En verdad, El Corán es una exhortación para los mundos de los hombres y de los jinn. لمن شاء منكم ان يستقيم Para quien quiera guiarse de ustedes. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين Y no podrán hacerlo a menos que Allah, el Señor de toda la creación, lo quiera.